Джессика, с кем ты там ебешься? А, ну слава богу, вы здесь. Позвольте представиться. Олег к вашим услугам. Я, Я знаю, кто вы, Милочка. Я вас жду уже полчаса, мы все вас ждем. таких, но Вы стопе одеваетесь, раздеваетесь и на фистинг Мы теряем время Я могу вам помочь Мы дочки, кстати, если всем представляют Это какой-то дом, нет рождения, подарок Мы, мы, но ну, мы всегда, всегда, всегда, всегда нужно поддержать своего героя, настроиться на него. Такое возможно. О да, Татьяна Пожалуй все рассказывала мне, как в молодости. Вы еще не раздеты? Сейчас, сейчас, Джессика, проводите меня в уборную. Звуки фистинга.